А? Что? Миттю сполошились невидимі зарядна московити. А ну, сказывай, харя ты поросячья, кто это там у тебя? Так я ж, ваша милость, сказывай сей же час, черт рогатый, сказывай, не то... Весь мир, дайте же презренному жиду поведать вашей милости. Ну... Там лежит Хаїм, син моєго меншого брата. Якби Степан мав сили та здоров'я, то неодмінно плюнув би від розчарування та образи. Ще пак. Подумати тільки, назвати його сином молодшого брата Мошки, його гетьманського сердюка, єдиного сина прилуцького сотника Раковича. Ну, И какого ж нечистого ты, дьявольское отродье, удирал от нас вместе с пархатым твоим племянником, а? Так я ж... Ну? Так я ж только заради вашей милости и его высокочтимых спутников. Как это заради нас? Ты что ли смеешься над нами, а? Издеваешься? Не извольте гневаться, ваша милость. А ну-ка... покаж нам своего племянника, ну?» Чиясь тінь миттю виросла на рядні пологу брички. Степан, хоч і перебував під дією трав'яної настоянки, а відтак був зовсім безпомічним і безпорадним, подумки вирішив, що при першій ліпшій нагоді, тільки но скінчиться вплив дурману, треба буде накинутись на московитів. Звісно, якщо вони повезуть його із собою, а не вб'ють тут же на місці. Але тільки но юнак встиг це подумати, як вуха різанув страшенний крик мошки, що одразу перейшов у нестерпний для людського вуха виск. Нєт, нєт! Судячи з передзвону кінської збруї, шаленого іржання та тупотіння. Коні московитів дуже злякалися цього вищання. Одразу ж один з переслідувачів гаркнув на єврея. Ану, заткні пасть, Акаянний, заткні пасть, не то я тяща щас саблі. Пусть ваша милость не изволит. Молчать! Слушаюсь, ваша милость. Что вяжешь, точно твой Боров, под ножом? потому что вашей милости ни в коем разе нельзя туда заглядывать». «Это еще почему?» «Так ведь для блага вашей милости. Ты будешь, наконец, говорить или нет?» «Буду, ваша милость, буду». «Ну?» «То Хаим лежит». «Ну?» «Сын брата моего меньшего». Это мы уже слышали. А чего на него смотреть нельзя? Ты, кобыличья голова. Потому что он, ой, вей. Ну? Так у моего же Хаима проказа, ваша милость. Як? Що це він верзе? здивувався Степан. Затьмарений хворобою та травяною настойкою розум не встиг оцінити хитрого виверту, до якого вдався Мошка та нове кінське іржання, зеленчання зброї і перелякані голоси московитів довели, що вони то чудово зрозуміли слова єврея. Ах ти ж напасть какая! Господі Ісусі, спаси і сохрани! Свят, свят, свят, свят! долинуло іззовні. Втім, переслідувачі швидко отямились, якщо судити за наступною брутальною лайкою та розлюченим вигуком одного з них. Так чего ж ты, свинья шелудивая, сразу не сказал нам всего? Я вот те... Так ваша милость мне ведь и сказать-то ничего толком не дали. Я те... А ну погодь. Уже значно тихіше та спокійніше мовив інший московит. Дай-ка лучше уберемся от проклятого жидовина с прокаженным его племяшем по добру, по здорову. Я йому все не вгамовувався перший, а третій несподівано запропонував. А что, может статься, порубаем их обоих, свиней этих пархатых? Сей же час вот на этом самом месте, да и спали вместе с проклятущей их бричкой, а? Давай, давай. Схоже, першому московиту така ідея сподобалась. Степан внутрішньо весь зіщулився від переляку, приготувавшись до найгіршого. Але другий переслідувач радісно вигукнув: Ні, погодьте, погодьте. Я тут такое удумал. Что? А вот что. Отпустим этот шарабан, пущай себе едут. Ну? А вот тебе и ну. баранки гну. Куды они едут? Ты-то знаешь? Нет, разубывся московит. Вот то-то же, что нет. И я не знаю. І з цими словами московит суворо звернувся до мошки. Жидовин, а, жидовин? Отвечай нам сей же час. Кудыть вы путь держите-то? Степан притамував дихання, намагаючись не пропустити ані слова. Так прямо ж і їдем собі, ваша милость. У відповідь московити вибухнули презирливим реготом. Га, го, вот уж насмешил, так насмешил. Ну до чего же глуп этот жид? Мы видим, что прямо. А вот куды это, а? Да прямо во владение султана. Ой, вей, там есть наш лекарь, а он такой знаменитый, такой знаменитый, у, -у, -у какой знаменитый. Да будет известно вашей милости, что только этот лекарь и может вылечить несчастного моего Хаима. Да плевать мне и на Хаима твоего, и на тебя вместе с ним, чортове отродье!» Весело гукнул московит и звернувся до товарищей. Так вот, едут эти жиды от нас, подали к таким же нечестивым басурманам, как и они сами. И Хаима этого прокаженного к басурманам везут. Ну? Ну вот, я ж не зря сказал, давайте отпустим пархатых. Пущай они проказу свою басурманам проклятым в подарок привезут. А? А?